والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Draga braćo i ندنار الموت يلي اعجاز قرآن se očituje i ogleda čak i u fizičkom smislu. I u fizičkom smislu. Naime, Allah Želešanhu kaže u Kur'an, Esta'izu billah, Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Mi spuštamo ili mi objavljujemo od Kur'ana i ono što je lijek, što je lijek i milost mu'minima. Lijek, odnosno Kur'an je lijek ovih suvremenih bolesti koje se pojavljuju paralelno sa otuđenjem od Božijeg puta koji je prihvatljiv, koji je prirodan za čovjeka, za insana, Pa je zato i propisan insanu, čovjek, put ibadeta, put pokornosti Allahu Đalešanu. Allahu Đalešanu ne treba naš namaz, ne treba naš zekijat, ne treba naš post, on nije potreban tome. Nego je to put koji je propisan kao prirodni put hoda insana kroz ovaj dunjavu. Zato se bolesti ove prirode u kojima ćemo govoriti, ako Bog da inša Allah, u stvari javljaju paralelno sa suvremenim otuđenjem insana čovjeka od tog prirodnog puta kojim treba da ide. Kad se čovjek u pravom smislu drži Božijeg puta, Inša Allahu Teala, on je rastavljen od ovoga drugog svijeta koji mi ne vidimo. Međutim, kad se desi da taj insan poremeti svoj odnos prema ibadetu, jer se ne drži Kur'ana, jer se ne drži sunneta, jer se ne drži puta poslanika, ali i selam, onda dolazi do tih poremećaja. Estaizu billah, وَمَنْ أَعْرَبَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ Ko se okrene od moga zikira, od moga sjećanja, kaže Allah Želešanu, imaće tjesan život. Tjesan. Nešto će ga mučiti, nešto će ga patiti, nešto će ga jezijetiti. I zato vidimo, braćo i sestre, u ome savremenom društvu i vremenu, na zapadu, vidimo da ima oni koji imaju gledajući sa aspekta našeg ljudskog, imaju sve. Pa nekakvi glumci, nekakve glumice, nekakvi sportisti i tako dalje, imaju sva moguća materijalna sredstva. Imaju i prošli su taj životni put uživanja u svakom mogućem vidu i pogledu. Ali se dešava da pored toga što imaju sve to, dešava im se da se ubijaju. Poremetili su svoj odnos spram ovoga puta o kojem je govorim i njima više ništa taj put ne znači. Dakle, imaju taj tjesan život kako se izražava Kur'an. Fa inne lehu ma'išatan danka, Dakle, okrenuo se od Božijeg puta, ne ide tim prirodnim putem. Jer čovjek mora nekoga obožavati. Ako ne obožava Allaha Đelešanu, obožavat će nekoga drugog. Ili životinju, ili drugog čovjeka, ili vlast, ili stotinu drugih stvari, ali nešto će naći da obožava ako ne bude obožavao Allaha Đelešanu. Ove poremećaje o kojima govorim, u stvari bolesti, možemo svrstati u nekoliko glavnih grupa sa dosta podgrupa. Prvo da spomenemo sihir. Svi ste čuli za sihir. Sihir sa simptomima često, simptomima ludila, simptomima epilepsije, čak impotencijom u pojedinim slučajima gdje se hoće rastaviti muž od žene ili žena od muža psihička izgubljenost i slično. Zatim urok, pa šeitansko džinski dodir psihičke bolesti radne vrste koji nisu medicinskog porijekla. I sve to može se, braćo i sestre, liječiti. Ko nije medicinskog porijekla, prakticiranjem i pridržavanjem za Allahovu knjigu i sunnet poslanika, ali selam, Zatim učenjem dova i zikira koje je poslanik alaih salam učio noću i danju, jutrom i večerom. Zatim držeći se islamskog morala i bježeći i ostavljajući i odstupajući od Allahovih dželašanu zabrana i harama. Također od onoga što je poslanik alaih salam zabranio ili pokudio. Dakle, ove bolesti koje je navedo, po našem dubokom ubjeđenju, prouzrukuju, ako nisu medicinski slučajevi, svijet tajne ili gajba, takozvani džini ili šeitani, koji, kako smo vjerovatno svi čuli, po hadisu poslanika alaihi selam mogu da kolaju po ljudskom, po insanskom tijelu kao što kola krv. Ti takozvani gost su sa nama kada jedemo. Ali kad spomenemo Allahovo Đelešanuhu ime, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, oni nemaju mogućnost da nam se pridruži. Oni ne mogu da dođu u naš krug i oni ne mogu da jedu sa nama. Oni su sa nama kada se, između ostalog, da i to naglasim, kada se približavamo našim ženama, sprečavamo njihovo djelovanje na nas i na naše žene ili na čedo koje će biti začeto. Sad ovom također. Allahumme džennibni šeitane ve džennibni šeitane mare zahtena. O moj gospodaru, od strani od mene šeitana od strani šeitana i od tog očekivanog ploda i poroda i Allah Želešanu udovoljava toj dobi oni su sa nama kada hoćemo da spava oni su u našim snovima često ali kad proučimo ajetil kursi proučimo kulhu vallahu ehad proučimo kul auzbrabil fele, kula auzbrabil nas, na ruke, potarimo se, ako Bog da inša Allahu Teala, to je njima zapreka i to je štit za nas od njih. Dakle, braćo i sestre, upotrebom kuranskog recepta života, mi se ograđujemo, stavljamo paravan između nas i njihovog djelovanja. Međutim, ima sedam situacija. Kada se to naruši i otvori, da se tako izrazim, sedam kapija. Kada je susret sa tim svijetom moguć i realan i nažalost, nažalost dešava se i nažalost dešavao se posebno u ovim uvjetima rata kod nas. Prvi taj slučaj ili prva situacija je, braćo i sestre, kad čovjek doživi stres ili veliki neizmjerni strah. Drugo je kad doživi žalost, veliku žalost. Treći je također kad doživi pretjerano uživanje. I četvrto kad čovjek insan bude u stanju gakleta u stanju gafleta, kako bismo preveli taj izraz gaflet? Šta je to gaflet? To u stvari jedan vid totalne nezainteresovanosti. Kad čovjek poremeti kriterije vrijednosti i nije mu ni do čega. Padne u jednu letargiju i jednostavno nije ga ni za čim briga. Kad uzmemo i vidimo sve ove situacije vidimo da se u ovim situacijama čovjek ne sjeća Allaha Đalešanuhu. Kad je u strahu čovjek ne misli ni na Kad je u srđbi ne misli ni na Kad je u gafletu ne misli ni na Kad je u pretjeranom uživanju također ne misli ni na Prema tome tad se ne sjeća Allaha Đalešanuhu. Tad ne zikiri. Tad nije sa onim oklopima koji sprečavaju dolazak tih sila i tad može da nastupi djelovanje tih sila šeitansko-đinskih na insana. A posebno može, osim ove četiri situacije, situacija napravljenog sihira. Kada ima oni nekakvi, sad i možemo nazvati na takav način, nekakvi nadrihođa, pisara, sihirbasa, koji na takav način sihirom sihirom jednostavno stupi u kontakt sa tim šetansko-džinskim svijetom i povekile tog džina ili šetana da muči čovjeka insana i kažu islamska ulema da taj sihir može da ubije čovjeka. Također, može da dođe do takozvanog mesa ili dodira šeitansko džinskog na insana između ostali stvari i po pitanju ljubavi, zaljubljenosti. I to su vrlo teški slučajevi. Slučajevi koji su vrlo teški za liječenje. U svim ovim slučajevima, kada dođe do tog djelovanja, šetansko džinskog Kur'an koji je lijek, koji je šifa, može da pomogne mu'minu koji hoće i koji želi da se riješi tih sila. Jer je Kur'an lijek. Vidjet ćemo to posle iz raznih kur'ansko-hadijskih tekstova i citata. Ima i dešava se da nam mogu doći na oko braća i sestre koji su potpuno normalni, zdravi, čini nam se tako. Ali koji su imali susret sa tim šetansko-džinskim silama? U osnovi za nas nevidljivim, nevidljivim svijetom, ali koji može da djeluje na tog insana, može da djeluje između ostalog i i kroz ružne snove, kroz ružne slike i prikaze i prilike koje progone tog insana, koje ga prate, koje ga muče, nekakve zmije, hajvani, prsteće životne i tako dalje i tako dalje da ne nabrajamo. Kad gledamo tu našu braću i sestru, oni su nam u nekim momentima potpuno normalni. Ali oni sami znaju da im neki unutrašnji gost remete život. Upravljaju nekada njihovim udovima, gledaju njihovim očima, čine neke radnje koje nisu njihovom voljom, muče ih jednostavno do ludila. I tako da ljudi ti smatraju jednostavno da su ludi i da su poludili. I takav poslije bude i odnos vanjskog svijeta prema njima. Ovdje u ovakvim slučajima gdje nije, gdje simptomi nisu izazvani medicinskim bolestima, Kur'an pokazuje svoju fizičku muđizu djelujući na te osobe kada se uči taj Kur'an na te osobe kada Kur'anski ajet kao gromovi i munje padaju na određenu osobu i tjeraju te unutrašnje goste da napuste tijelo i Kur'an biva šifa biva vijek međutim prije je bio negdje poremećaj bio je poremećaj u smislu da nije bilo zaštite da nije bilo oklopa koji čuva tog insana da nije bilo tog imuniteta sa abdestom sa namazom sa učenjem Kur'ana, sa učenjem dova i tako dalje i tako dalje. Braćo ja rekao, namaz nije potreban Bogu. Bog je apsolut. Nije potreban ništa što mi radimo. On je apsolut iznad svega toga. Nama su te stvari potrebe, potrebne ne samo zbog ovoga dunjaluka, nego i zbog ahireta ali također i zbog ahireta. Ne samo zbog ili, ili ne samo zbog dunjaluka. Dakle, taj put koji nam je dat kao put i badeta, kao put koji je bit i svrha našeg življenja na dunjaluku, je u stvari zbog naše koriste. Na ljudi, nas insana. imamo kuranske citate koji direktno kažu da je Kur'an je Naveo sam već jedan. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Ispuštamo od Kur'ana ono što je lijek i milost mu'minima. Ali imamo i druga dva ajeta koji direktno također govore o tome da je Kur'an lijek. Estaizu billah, kul, huve lilledine amenu huden vešifa reci, reci Boži poslaniče, on Kur'an je onima koji vjeruju upta i lijek uputa i lijek i treći ajet koji govori ne samo za mu'mine nego za ljude uopćeno Estaizu billah, ja eyuhan قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ljudi došla vam je mev'iza nekakva opomena nekakav vas nešto što vam pokazuje put i tako dalje to vam je došlo od vašeg gospodara i kao milost odnosno i kao lijek za ono što je u vašim grudima a također i uputa i milost za mu'mine dakle u ovim kuranskim citatima se direktno govori o tome da je Kur'an lijek imamo puno vjerodostojnih predaja od poslanika alaihi selam u kojima se kaže da je Kur'an lijek, odnosno da je rukija lijek. Pa ćemo navesti te hadijske citate ili citate iz sunneta poslanika alaihi selam da bismo pojasnili ovu temu. Kaže se i prenosi se od Ajše radijallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها وترقيها فقال عالجيها بكتاب الله فعم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخصص آيات معينة أو صورا محددة Kaže od Ajše se prenosi radi Allahu anha da je poslanik alaihi selam ušao u njezinu sobu dok je kod nje bila neka žena koju je ona liječila učenjem ruke. Pa je rekao poslanik alaihi selam uči joj ajete iz Božje knjige odnosno liječi je sa Allahovom delašanu knjigom. Pa je poslanik alaihi selam time dao do znanja da je čitav Kur'an vid lijeka mu'minima. Ne ograničavajući posebne ajete i ne ograničavajući posebne sure. U drugom jednom podužem hadisu također se govori, a taj hadis bilježi Buharija, kaže se en Eba Sa'id al-Hudri radijallahu anhu rakka ređulen bil Fatiha wa fi ahir il hadis kal قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية bilježi Buharija hadis da je Ebu Sa'id al-Hudri liječio nekog čovjeka sa Fatihom dakle učio Elham na njega liječeći ga Na kraju hadisa se spominje i to, pošto je poduži hadis, da je poslanik Alehi Selam upitao Ebu Saida Al-Hudrija, a ko ti je rekao da je Fatiha Rukija, odnosno da je Fatiha ta sura sa kojom se liječi. Što znači da je bilo liječeno Fatihom od strane Ashaba i prije nego što je poslanik Alehi Selam dozvolio dotičnom Ashabu a poslije nakon što je to vidio i doživio i čuo od njega on je to potvrdio što znači opet da je dakle čitav Kur'an vid lijeka odnosno vid rukije koji može pomoći ovima o kojima sam govorio odnosno o tim nemedicinskim bolestima koje sam malo prije navodio. dozvoljena rukija jeste rukija koja je vid kuranskih citata, vid kuranskih ajeta ili sura. Ali može ta rukija da bude i dovolj. Da se moli Allah Želešanu da izliječi dotičnog. A također može da se liječi i dovi u toj ruki i sa lijepim božim imenima. Još je najljepše da se uče ajeti u kojima su ta lijepa Božja imena i da se Allah Želešanu moli da bude taj koji će iskerati te sile iz tog čovjeka. Odnosno, rukija koja je dozvoljena ne smije sadržavati nikakav vid kufura ili širka. Sad se spominje i bilježi u muslimovom sahihu odnosno u vjerodostojnoj predaji koju bilježi muslim enne unasen kalu ja Rasulallah inna kunna nureqi fil džahilije fe kal i'ridu alejje rukakum la be'te bir rukje malem te kun širken prenosi se dakle da su ljudi rekli poslaniku alejih selam mi smo čak i u predislamsko doba Dakle, prije Islama liječili rukijom. Pa je poslanik Ali Isaram rekao, donesite mi te rukije da vidimo kakve su, da vidimo šta su. Odnosno, ne smeta liječiti sa rukijom u kojoj nema širka. Šta znači to širk? Znači, da ne smije biti u toj ruki sa kojom se liječi bilo šta što bi upućivalo na širk, odnosno na to da neko uz Allaha Đalešanuhu stavlja još nekog, da mu pripiše druga, odnosno da zatraži pomoć od džina, od šeitana, od meleka, od čovjeka ili od nekog drugog. Ne. Dakle, nije po pitanju ruke, nije onaj koji izgovara rukiju taj koji liječi, da se razumijemo kad učim rukiju ili kad neko uči rukiju, nije taj čovjek taj koji liječi, da se razumijemo, nego liječenje dolazi od beričeta Kur'ana. Odnosno, to liječenje dolazi od Allaha Đalašanu preko njegovog govora i preko njegovih beričetnih ajeta. <clears throat> Zato možemo po ome hadisu gdje poslanik alaihi selam kaže la be'se bi rukje malem tekun širken može se upotrebiti rukja u kojoj nema širka po tom hadisu imamo parametar sa kojim mjerimo i rastavljamo, rastavljamo ili razlikujemo dozvoljeno od zabranjenog liječenja u ovoj temi obaveza islamske uleme oni koji poznaju vjeru obaveza im je da čuvaju ispravnu akidu ili islamsku ideologiju temhid njima je obaveza da to čuvaju u islamskom ummetu među narodom dešava se braćo i sestre da mnogi muslimani pojedinačno i grupno izlaze iz vjere pa čak i ne znajući možda odlazeći raznim gatarima vračarima i često ponavljajući kako, ih je do, kako im je dotični pogodio neke njihove tajne kako zna gajb stvar i tako dalje i tako dalje na to moramo opomenuti kada razgovara sa tim ljudima i opomeneš ih, kažu mi smo prisiljeni. Mnogi će reći možda i dajte alternativu, a šta je alternativa? Šta je drugo što je dozvoljeno protiv ovih stvari? Dajte. To sve zbog neobjašnjivih pojava, bolesti, čudnih stanja koja razaraju ljudsku psihu, razaraju živčani moždani sustav dakle zbog psiholoških stanja koja se pojavljuju odjedno i nisu medicinski slučaj a utiču ponekad često na odnose među ljudima na volidbu, na mržnju između čovjeka i žene pa i između drugih u porodici i tako dalje pa dolazi do neprirodnih rastava ili neprirodnih volitbi. Odnosno sve su to nekakvi uzroci raznih čudnih bolesti i tako dalje i tako dalje. I zbog tih stvari ti ljudi nažalost često učine čak i vid širka odlazeći tim vračarima, tim gatarima i poslije kažu oni su nama pogodili ili oni su nama rekli ili oni znaju tajnu, oni znaju sve i tako dalje i tako dalje. Dakle, tu se traži rješenje. Rješenje. Pa prema tome da bi se stalo u kraj tim vidovima širka. Dakle, mora se naći nešto što je alternativa tim stvarima, što je dozvoljeno, što je halal. E to je onda liječenje Kur'anom. Jedan poznati pisac i praktičar koji se dobro razumije u ovu temu, napisao je knjige na tu temu i ovo je jedna knjiga na tu temu od njega, kaže jednom prilikom sam jednom mladiću rekao a što si išao kod vračara, kod gatara, kod sihirbasa? Kaže bio sam prisiljen. Kako bio prisiljen? Kaže na noć ženitbe kaže jednostavno mi je napravljeno ili spravljeno da jednostavno nisam mogao sa svojom ženom spavati. Prema tome dajte, dajte alternativu. Sam jednostavno prisiljen. Dakle, zbog tih stvari jednostavno mora se ponuditi ovaj vid i ovaj način liječenja, liječenje Kur'anom koje je dozvoljeno i koje je halal šeitan ili džin koji pogodi insana on djeluje na insana i na takav način da od njega jednostavno radi i traži od njega neke neprirodne stvari neke, neke harame ezijeti ga i muči ga dok on ne uradi te stvari ili ga jednostavno zamanta da on uradi neke stvari prema tome treba naći mogućnost liječenja takve osobe. Dešava se da džini kršćani, jer džina ima raznih ideologija. I kršćana, i muslimana, i nemuslimana, i židova, i ovi, i oni, i razni sekti, i tako dalje, i tako dalje. Sve ono što od prilike ima u, lju, u ljudskim nekakvim ideologijama također postoji kod njih. Pa se dešava često da kršćani, oni koji znaju o tim stvarima, ne znam, papska kurija i, i ostali, njihovi sveštenici da jednostavno to koriste kao oružje protiv muslimana, posebno protiv daija, protiv oni koji se drže Božje riječi, koji su poznati, koji pozivaju u islam i koji su na izvjestan način poznati kao mutekije. Koriste, dakle, i kršćani ili kršćanska, da ih nazovem pod navnim znacima ulema, koriste te stvari za napad na takve. I dešavalo se to i po arabskom svijetu i dešava se inače da na takav način te šeitansko-džinske spletke jednostavno šalju i na takve insane. Zato je to sve razlog, braćo i sestre, a i povod da se na ovu temu održe serije predavanja. Predavanja koja bi koristila, ako Bog da inša Allah, svima onima koji vjeruju u gaj, u taj. Tema je opširna i ona se mora obrađivati u nastavcima. Pa ćemo mi, ako Bog da inša Allah, ta'ala, svakog četvrtka do 28. održati predavanje između Akšama i Jacije na ovu temu da se upoznamo sa nekim teoretskim stvarima da bismo mogli razumijeti suštinu problema. A 28. 29. i 30. ako Bog da inša Allah ćemo praktično pokazati tu fizičku muđizu Kur'ana ako Bog da inša Allah na onima koji se stjednu prijaviti da imaju simptome tih bolesti a vidjet ćemo postaju posebnim predavanjima šta su simptomi tih bolesti. Pa će to biti za muške na akšamu, pa dok ne završimo s tim, normalno klanjaćemo jaciju između, a za ženske, ako Bog da inša Allah, u subotu i nedjelju 29. i 30. ovoga mjeseca. S tim što bih naglasio da se ne zaboravi, da ženske osobe ponesu sa sobom makar po jedan čaršav da se mogu pokriti. Jer ne možemo to raditi isto sa ženskim i sa muškim. Jer se često dešavaju padovi, e, razne ovaj, neugodne, nezgodne situacije, pa prema tome trebaju da to ponesu i da imaju pri sebi. Kažem da je tema široka, da je tema dugačka pa ćemo obrađivati u nastavcima. U ovoj temi je također lako pogriješiti. Lako pogriješiti i teoretski i praktično zato da bi se to izbjeglo jedini način jeste slijedjenje kuransko-hadijskih tekstova u ovoj temi dakle slijedjenje Kur'ana značenja Kur'ana i slijedjenje vjerodostojnog hadisa i sunneta poslanika alaih selam pa ćemo i mi ako Bog da inša Allah tokom čitave serije ovih predavanja ako Bog da inša Allah i u tome i u tom praktičnom dijelu držati se ovoga pravila. Dakle, držati se pravila Kur'ana i sunneta poslanika alaih salam. Pošto je tema opširna, podijelit ćemo je na dvije cjeline. Prvo ono da obradimo sve ono što je vezano za gajt, za tu tajnu o džinima i šetanima. Odnosno, da obradimo tu temu kako doći do preventive, čovjeka, insana koji se može čuvati tih sila. Naime, pojavljuje se tendencija koju trebamo i moramo razbiti. Ne treba se plašiti tih sila. Ne treba se plašiti, niti se smijemo plašiti tih sila. Vidjet ćemo poslije kroz kuransko-hadijske tekstove zašto. Ne smijemo iz razloga što ljudi, insani, oni su iznad tog svijeta. Posebno iz razloga što imaju Kur'an. Kur'an, Allahu Želešanu objavu, koja je lijek, koji imaju razne vrste oklopa, koji mogu koristiti u odbran tog svijeta i jednostavno da nikako ne dođe do sudara ta dva svijeta. Kažem, ima jedna tendencija, pogrešna tendencija da ima onih koji se boje ti sila na ovakav način, što može prijeći na izvjestan način u vid širka. Ne, muslimani, mu'mini jednostavno se toga ne boje. I oni imaju oružje da se tako izrazim i haubice i puške i sablje protiv njih, a to su kuranske riječi, to su dove, to je zikir i tako dalje. Dakle, u prvim tim tematskim predavanjima bit će to Dakle, sve ono što je vezano za gajb, tajnu o džinima i šeitanima, odnosno o stvaranju te preventive kod insana, kuransko, sunnetskim življenjem, tako da uopće ne dođe do susreta između ta dva svijeta. I druga, drugi dio te teme jeste sihir, sihir i sve ono što je vezano za njega otklanjanje sihira i tako dalje odnosno liječenje prvi ovaj dio o kome sam govorio može opet da se podijeli možda u, u ovako šest pod tema da govorimo jednostavno o džinima i istini o njima dalje da govorimo posebno o džinskom djelovanju i njegovom liječenju pa onda da progovorimo također o pokušaju šeitanskog djelovanja redom na poslanike alejhimu selam dakle nisu ostavljali čak ni poslanike a da nisu pokušali djelovati na njih i konačno četvrta pod tema bi mogla biti veza ili koleratijski odnos između tih džina šeitana i ljudskog roda tu bi opet morao biti možda čitav jedan ciklus predavanja I konačno, načini šeitanskog džinskog djelovanja u kvarenju ljudskih srca. Braćo, jedna od najvećih nesreća, naime najveća nesreća koja može zadesiti insana jeste ta da njegovo srce, da se tako izrazim, pocrni. Šta znači to? Da njegovo srce pocrni u tom smislu da ne može da primi Allahovu želešanuhu milost, milost upute nije nesreća umrijeti, poginuti, otići sa ovoga dunjaluka, ali otići sa imanom. To nije nikakva nesreća. Nesreća je da nam se desi da Allah Đelešanu zbog našeg rješenja, zbog našeg neprihvatanja, zbog našeg zulumčarskog odnosa sprem nas samih ili sprem drugih, da nam Allah Đelešanu zabrani zabrani ili stavi paravan između upute i naših srca koja pocrnu. Pa ćemo posebnu temu također objasniti, pojasniti, eksplicirati, da vidimo kakvi su to načini šeitanskog djelovanja u kvarenju ljudskih srca. Braćo, šeitan je i sestre, šeitan je neprijatelj vjekovni insanov, od Adem selam, pa do današnjih dana, neprijatelj koji se toliko izvještio u tom neprijateljstvu da je on postao taj maher mi kad, ja sam to često znao reći kad imamo čovjeka koji 20-30 godina vozi auto pa mi kažemo on je maher ili 40 ili 50 godina radi neki posao on je maher u tom poslu šta reći za šeitana koji se izvještio stotinama hiljada godina da zavodi insana kakav je on maher u tome Pa treba vidjeti te načine na koje on zavodi insana. I konačno, možda šesta pod tema, treba da vidimo to oružje. Oružje insana protiv prokletog šeitana šta je to oružje u rukama vjernika, u grudima vjernika, u glavi vjernika, što je oružje protiv tih šeitarskih sila. Pa ćemo ako boda, inša Allah, o tim svim temama, ja se nadam, progovoriti. Ako budemo živi i zdravi i nastojati iz srsti ovu temu, izlazeći sa zaključkom konačno, na kraju, da kuransko sunnetski put insana jeste preventiva preventiva protiv svih tih bolesti i drugu jednu stvar da insan koji Allahu Đalešanu i badati ne i badati nikom je drugom više i te sile ne smiju mu biti sile koje su za njega strah i trepet Jer kada se to desilo, vidjet ćemo iz objave jednog, iz, iz povoda objave jednog ajeta, kada se to desi da se prepadne tih sila i traži utočište kod njih, onda su te sile, sile koje ga zajašu, sile koje ga, koje ga općine i one upravljaju sa njim. Prvo, da ne duljimo, da krenemo sa ovom temom, da vidimo šta su to džini u osnovi da progovorimo o džinima, o specifikama tih džina. Kako bi se lakše shvatilo njihovo djelovanje. Kako bi se lakše shvatila zaštita od njih i način i mogućnost liječenja od toga. Postojanje džina je istina. To nije prazno vjerje, da se razumijemo. Muslimani, mu'mini, istinski vjeruju u, tajn, u tajnu, u gajbu. Pa na početku sure Al-Bekare šta se kaže? Ešte izubila Elif la mim Zalike al kitabu la rejbe fi Hudan lil muttaqin Alladine ju'minune bil gajb Kaže Elif la mim Ovo je knjiga U koju nema sumnje Ona je uputa mu tetijama Bogobojatnim onima koji vjeruju u tajnu u gajb. A šta je tajna? Šta je gajb? Tajna ili gajb je kao što nas obavijesti Ibni Mes'ud. A zabilježi Ibni Kesir. Jedan od tih klasičnih ortodoksnih mufesira, komentatora Kur'ana, kaže to je ono što ne znamo, što je tajna, pa nas Allah Đelešanuhu ili poslanik Alehi Selam obavijesti o tome. Eto, to je gaj. Pa između ostali stvari onda nas je Allah Đelešanuhu obavijestio u mnogo ajeta o postojanju džina. Dakle, i džini su dio te tajne tog gajba u koju muslimani moraju vjerovati. Jer se to tvrdi i u Kur'anu i u sunnetu. Pa da vidimo u kuranskim citatima šta se kaže. Eta izubillah. Va iz sarefna ilajke neferem minel džinni jestemi'un el kur'an. I kada ti posla smo nekoliko džina, džinova koji su slušali Kur'an. Dakle, govori s poslaniku, ali selam, da mu je bilo poslato društvo džina koji su slušali Kur'an. Pa u drugom ajetu, Estaizu billah također Ya mašar el džin Ja mašar el džinni vel ins Elem jeetikum Rusulum minkum Jakustuna alejkum ajati Vajunzirunakum liqae Jevmikum haza Kaže o skupino džina i ljudi Zar vam nisu dolazili poslanici od vas koji su vam učili moje ajete i koji su vas opominjali o susretu ovoga dana. Dakle, to će biti konačno i rečeno i ljudima i džinima na sudnjem danu. Zar vam nisu dolazili poslanici koji su vas opominjali da ćemo se susret na ome danu? Pa onda opet kuranski cita testa iz Ubilla. Ja mašar el džinni val ins i niste tatum en tenfuzu min aktari semavati val ard tenfuzu la tenfuzuna illa bi sultan o družine džinova i ljudi dakle obraća se Kur'an i, i džinima i ljudima ako možete da preko granica nebesa i zemlje prodrete prodrite moći ćete to jedino uz veliku moć pa opet kuranski citat kul uhje ilaje ennehu stema neferu minel džinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا reci meni je objavljeno da su nekoliko džinova slušali Kur'an i rekli mi smo slušali Kur'an koji je veličanstven, čudnovat. I opet kuranski citat وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا I kaže da su bili ljudi ili insanski ljudi koji su tražili utočište od džina zadugum reheka pa su time džinima samo objez povećali spominje se u povodu objave ovoga ajeta da su znali ljudi ići putovati kroz pustinu. Pa kaže dođu u dolinu, pa zanoće u toj dolini. I onda od straha kaže uzmu i pođu doliti i moliti i utjecati se gospodar te doline. Stvar to su džini i džinske vođe. A džini su bili ti koji se više ljudi bojali nego ljudi njih. Međutim, kada su vidjeli da se oni njih boje i da oni traže utočište kod njihovog vladara ili kod njih onda su oni njih poklopili to im je kako kaže Kur'an podiglo obijes i onda su oni na njih udarili dakle svi ovi kur'anski citati nedvojbeno nedvojbeno govore o tome da postoje džini da postoje šeitan u hadisima koji su također vjerodostojni govori se i opisuju se ti stanovnici ovoga dunjaluka pa se kaže ili bilježi muslim od Ibni Mes'uda što znači da je vjerodostojna predaja jer je prenosi muslim kaže kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zate lejletin fa faqadnahu fal temesnahu fil eudije وشعاب فقلنا استطير أو اقتيل فبتنا بشر ليلة بات بها قوم كذي ابن, ابن مسعود pripovjeda da kaže bili smo jednom prilikom sa poslanikom alejselam jedne noći pa smo zagubili ga te noći nešto se desilo sa njim nema ga među nama kaže pošli smo ga tražiti prevrnuli smo doline i brda tražeći ga i najzad smo pomislili pošto ga nismo našli da je poslanik ali selam ubijen odveden da ga nema kaže to nam je bila najgora noć u životu falemma asbahna iza huve džae min qibeli hira međutim kada se pojavio sada ujutru kaže kad poslanik alaihi selam ide iz pravca pećine hira. فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم Pa smo rekli poslaniku alaih selam, Boži poslaniče, mi smo te zagubili, ali mi smo te tražili, mi smo sve pretražili, nismo te našli. Ovo nam je bila najgora noć koju smo proveli. فقال اتاني داعي الجن اتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن kaže došao mi je iz Aslani kod džina pa sam otišao sa njim drugima da im učim Kur'an قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم kaže pa smo onda krenuli za njim i otišli na mjesto kaže gdje smo vidjeli tragove gdje su bili od vatri i mjesta gdje je poslanik alaihi selam njima učio Kur'an i oni slušali Kur'an. Dakle, Kur'an kao što je poslat nama, mu'minima, od ljudskog roda također je poslan i džinima. Pitali su ga ti džini o tome šta će jesti. Naime, zna se šta, mu, šta ljudi na Dunjalu jedu sve lijepe stvari. Poslanik Ali Selam je rekao njima da je njihova hrana kost. Također ono što ostaje od ili da se tako izrazim balega jednostavno od životinja, od deva, od krava, i ostalih ovih domaćih životinja. Dakle, to je njihova hrana. To je interesantno, eto, da se zna iz razloga što je poslanik, ali i selam, zabranio takozvani istidmar is, ili čišćenje sa kosti. Naime, na početku islama muslimani se nisu čistili vodom, nego su se čistili nečim drugim, između ostalo kamenom, Pa je poslanik a.s. tada još zabranio nemojte se čistiti kostima iz razloga što su kosti džinska hrana. I nije dozvolio. Mislim da se zna to. Također i ola, balega i tako dalje od tih domaćih životinja i to je zabranjeno da se čovjek čisti s tim. Jednostavno da se zna. Ima još dosta tih hadisa ili predaja koje nam nepobitno potvrđuju o postojanju džina, a također i o nekim specifikama vezanim za te džine. Evo jedne također predaje, a ne bi Sa'idin el hudri radijallahu anhu kal, kala Rasulullahi kala li Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inni arake tuhibbul l-ganame vel-badije fe idha kunta fi ganamike ve badijetik bi salah, farfa بالصلاة bin nida, fe فإنه la jesma'u La yusma umeda sautil muezzin La yesma umeda sautil muezzin I džinnun vela ins vela šej Illa šehida lehu al qiyame Kaže od Ebu Sejida il Hudrija se prenosi Kaže rekao mi je poslanik ali selam Ti voliš da ideš u pustinju Sa svojom stokom Pa kaže kad budeš negdje u pustinji sa svojom stokom čuvajući je i kaže kad budeš učio ezan onda kaže podigni glava što više možeš učeći taj ezan kad uđe vrijeme namaza jer kaže neće čuti tvoj glas džin ili insan ili neko drugi a da ti ne bude svjedočio na sudnjem danu da si ti učio ezan i da si ti bio u pokornosti Allahu Đelešanu. Dakle, i ome hadise vidi postojanje džina, odnosno džina koji slušaju i čuju jezan i tako dalje. U jednom podužem hadisu, ali ćemo ga makar prepričati, koji prenosi Ibni Abbas, a spominje se u oba sahiha i kod Buhari i kod muslima, govori se da je poslanik Alehi Selam jednom prilikom izišao sa svojima sahabima da klanja sabah, rani sabah, i učio im je Kur'an. To je valjda bio uzrok da je Allah Đelašanu zabranio džinima, šeitanima da mogu da čuju nebeske vijesti. Naime, džini imaju mogućnost brzo kretanja, pa čuju nebeske talale, čuju nebeske vijesti. Pa kaže da je jednostavno da su ih munje i gromovi progonili htjeli da čuju vijesti, nisu ništa čuli. I onda se iznenadili rekli, mora postojati neki događaj na Dunjaluku, zbog čega nam je gospodar zabranio da čujemo nebeske vijesti. Pa su tako rekli, hajmo od istoka do zapada, pregledati Dunjaluk da vidimo gdje je, šta je, šta ima. Pa su kaže, našli poslanika, alaihi selam, da na sabahu, ranom sabahu, uči Kur'an I zato su oni zastali slušali Kur'an. Pa, pa ima kur'anski citat u kome se jednostavno obavještava poslanik alaih selam i kaže mu se da su oni to radili, da slušali Kur'an. Kul uhje ilaje ennehu stama'a neferu minel džin. Reci, objavljeno je meni da su grupa džinova došli i slušali Kur'an. Dakle, to je također poduži hadis, također u Buhari muslimu, odnosno vjerodostojan koji govori o postojanju džina. I mnogobrojni drugi vjerodostojni hadisi, vjerodostojne predaje su stvari dokazi koji govore o postojanju džina i džinskog roda. To što se džini ne vidi, odnosno što ne vidimo džine, to nije dokaz da to ne postoji. Vi znate, braćo i sestre, da mi ovaj zrak koji udišemo, ne vidimo. Ali ga udišemo i znamo kad ga ne bi bilo, kad bi bio bezvazdušni prostor, mi bismo umrli. Mi znamo također da ova elektrika ne vidi se. Ne vidi se ona putem tih putem tih e, žica i tako dalje kolaju jednostavno elektrona i tako dalje protona Mi to ne vidimo nego samo ovim sjelicama djelovanja, ali to postoji. Mi konačno ne vidimo pamet ljudsku, ali ona postoji. I tako dalje. Hoću reći da nije dokaz ako nešto ne vidiš da ono i ne postoji. Dakle, mi vidimo u stvari djelovanje tih stvari i samo znamo da one postoje. Iako ne imamo mogućnost vidjenja tih stvari tako isto i sa džinima imamo to da se dešava da oni djeluju da vidimo to djelovanje pa prema tome znamo i na takav način da postoji, a mi njih ne vidimo od čega su stvoreni džini mi znamo da je čovjek stvoren materijalan kao kaže stvoren od zemlje odnosno od, od sastojaka zemlje od čega su stvoreni džini šeitani Kuransko-hadijski tekstovi upućuju na to da su džini stvoreni od vatre. Od plamena vatre. Kaže Allah Đelešanu u suri Ar-Rahman 15. ajet وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ i stvorio je džine od plamena vatre dakle od plamena vatre stvoren je džin u drugom ajetu se kaže وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ نَارِ السَّمُومِ I prije toga smo, kaže, stvorili džine. Stvorili smo ih od užarene vatre. Vi se sjećate, vjerovatno sam govorio o tome, ali ako učite Kur'an, pa u prevodu nekada pogledate, sjećate se da šeitan kaže nakon što je učinio masijet i nije se pokajao što je zaveo Adem ali i selam u džennet kaže ene hajru min kaže ja sam bolji od njega kad govori Allah Zalašan, kaže halaktani min nar, va halaktahu min tin, ti si, kaže mene stvorio od, od plamena, od vatre, a kaže njega stvorio od zemlje, ja sam bolji od njega. Dakle, i ovdje u ome kuranskom citat se govori o tome, jer ovo Kur'an u stvari govori, šta šetan kaže, daje se to od čega je stvoren džin, odnosno šeitan prenosi Muslim i Ahmed od Ajše radijallahu anha koja je rekla da je poslanik alejhi selam rekao Khuliqatil melaiketu min nur kaže meleci su stvoreni od nura od svjetlosti, od svjetla wa khuliqal jannu min marjin min nar a stvoreni su džini od plamena vatre wa khuliqa adam mimma vusifa lekum. A Adem, ali selam ili čovjek ili insan, on je stvoren od onoga što on je opisano. Dobro, ovdje se sad postavlja jedno pitanje i možda možemo sa tim završiti za večeras. Ako su džini stvoreni od vatri od plamena vatri kako će taj šeitan, taj nevjernički, džinski, nevjernik, džin, kako će on biti kažnjen ako je žehennem od vatri možda da bi se to razumjelo trebamo da razumijemo još jednu stvar jel da i čovjek ili insan je stvoren kako se kaže od zemlje pa ipak on nije zemlja on je nešto drugo isto na takav način i džin jeste stvor od plamena vatre ali nisu ti zimi sada vatra isto kao što mi živi insani nismo zemlja pa prema tome kazna će i zimima biti džehennemska vatra i zato se oni često kod liječenja boje ajeta i te kako boje ajeta koji govore o džehennemskoj vatri o džehennemskoj kazni da vidite kako bacaju svoga sahiba ježeći, tumbarajući po njegovom tijelu u strahu kada slušaju te kuranske citate koji govore o tome da će i oni biti kažnjeni. Pa bismo za večeras, pošto je taman vrijeme ezana, završili s tim da ćemo ako Bog da inša Allahu ta'ala nastaviti svakog četvrtka do 28. 29. i 30. kada smo predvidili dakle da još jednom naglasim za one koji su poslije došli sada smo predvidili taj praktični dio ovdje u džami da oni koji smatraju da imaju simptome te bolesti pa da jednostavno izvršimo test i da vidimo da li su pogođeni tim vrstama bolesti. Molimo Allaha Đalešanuhu da nam da uput i da nas učvrsti na toj uputi i da živimo kuransko-sunnetskim životom koji će nam biti jednostavno oklopom i paravanom da se ne, susre, da se ne susrećemo sa tim svijetom koji je izvan naših osjetila osim onim slučajima kako sam ja govorio. Amin, ja rabalama.